Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 28-ն է։ Տարվա 262-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1612 թվականի հենց այսօրը Գալիլեո Գալիլեյն առաջին անգամ դիտարկեց Նեպտուն մոլորակը։ 1869 թվականի այսօրը Միացյալ Նահանգներում արտոնագրվեց մաստակը, ծամոնը։ 1895 թվականին Փարիզի կապուցիների ճեմուղու Grand Café-ն կողում Լումիեր եղբայրները դրեցին առաջին հրապարակային վճարովի կինոսեանսը ցուցադրվեց 10 կինոնկար ընդհանուր 20 րոպե տևողությամբ։ 1895 թվականի այսօրը Վիլհելմ Ռենգենը հայտարարեց Ռենգենյան ճառագայթների հայտնաբերման մասին։ Ռենգենյան ճառագայթները էլեկտրամագնիսական ալիքներ են, որոնց ֆոտոնի էներգիան էլեկտրամագնիսական ալիքների սանդղակում ընկնում է ուլտրամանուշակագույն եւ գամա ճառագայթումների միջև։ 1908 թվականի այսօրը միջերկրական ծովում տեղի ունեցավ երկրաշարժ, ինչի հետևանքով ըստ տարբեր հաշվարկների մահացավ 100-ից 200 հազար մարդ։ Էպիկենտրոնը գտնվում էր Ապենինյան թերակղզու եւ Սիցիլիայի միջև գտնվող Մեսինյան նեղուցում։ 1920 թվականի այսօրը խորթային Հայաստանում ընդունվեց դեկրետ հողի ազգայնացման մասին։ 2007 թվականի հենց այսօրը Նեպալը հայտարարվեց ֆեդերատիվ դեմոկրատական հանրապետություն։ Այսօրը ծնվել են 1908 թվականին հայ բանաստեղծ Արսեն Հովանիսյանը, 1915 թվականին հայ արձակագիր մանկավար մշակութային գործիչ Սարգիս Աբրահամյանը, 1958 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ ճարտարապետ Արտակ Ղուլյանը, Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մարի եկեղեցու նախագծման ստեղծագործական մրցույթում նա է արժանացել առաջին կարգի մրցանակի։ Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակի նվիրված հուշակոթողի նախագծման մրցույթին արժանացել է մրցանակի։ 2007 թվականին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Վեհարանի Բակում Արտագուլյանի նախագծով կառուցվել է ազգային բարերարներ Ալեք եւ Մարի Մանուկյանների հուշակոթողը եւ նույն թվականին հենց նա արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության տարվա լավագույն հուշակոթող մրցանակին։ Նրա նախագծերով են կառուցվել Մոսկվայի հայկական եկեղեցական համալիրը, Արտաշատ քաղաքի Սուրբ Հովանես Ավետարանիչ եկեղեցին, Աբովյան քաղաքի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Վաչե եւ Թամար Մանուկյան մատենադարանը, Երևանի Երևանի վարչական շրջանի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին, Հորդանանի Սուրբ Կարապետ հայկական եկեղեցին, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Էօրնեական վարժարանի շենքը, Ռուսաստանի Դաշնության Սարատով, Վլադիմիր Վոլգոգրադ եւ Սուրգուտ քաղաքների հայկական եկեղեցիները։ Արմավիրի մարզի ակնալիճ գյուղում կառուցվող եզդիական նոր տաճարը, Արտագուհուլյանը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետ է, Հայաստանի Պետական մրցանակի դափնեկիր, ճարտարապետության միջազգային ակադեմիայի պրոֆեսոր։ Այսօր դեկտեմբերի 28-ն է։ Տարվա ավարտին մնաց 3 օր։